Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put u puti, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wasallame njegov rob i poslanik kojeg uzvišni posla kao milo svim svjetovima, da ljude izvede istmine tmine nevjerstva i neznanja u svjetlo teuhida i imana. A potom, draga braćo, nakon ova dva prethodna predavanja koja su bila van ovog našeg ciklusa predavanja, ciklusa o priči o iltizamu i čišćenju džahilijskih ostataka, ponovo su uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć vraćamo na započetu temu i na govor o liječenju od džahilijetskih, džahilijetskih ostataka. Sjećate se, inša Allahu ta'ala, da smo na prethodnim predavanjima govorili o osnovama liječenja. Da smo govorili o osnovama liječenja. Večeras Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć prelazimo na metode liječenja. Na metode liječenja od džahilijetskih ostataka. A razlika je između osnove osnove ili osnova liječenja i dakle sredstva i metoda liječenja. Pa tako na primjer kada odlaziš kod doktora, ti imaš kod sebe u svojoj predstavi, vjeruješ dakle svojim srcem i ubijeđen si da je šifa, da je lijek od Allaha subhanahu wa ta'ala i da je gospodar Jalla wa ala taj koji, koji liječi. Teda ono što te je zadesilo od te bolesti, to je iskušenje od gospodara subhanahu wa ta'ala na kojem trebaš osaburati da je takođe to inša Allahu ta'ala opraštanje tvojih grijeha, tvojih loših dijela uzdizanje deređa i tako dalje i tako dalje to je dakle esas to je osnova ili sve ove stvari predstavljaju osnove liječenja ali zatim nakon toga postoje sredstva, postoje metode jer nakon toga možda će ti doktor prepisati određene lijekove, određene dakle tablete preporučiti primjer radi da koristiš med, preporučiti da odmaraš i tome slične i tome slične stvari. E ove dakle druge stvari one predstavljaju metode. One predstavljaju metode liječenja i to su upravo te stvari o kojima uz Allahu subhanahu wa taala pomoć večeras večeras dakle govorimo. Govorimo o sredstvima ili pak o metodama liječenja od džahilijetskih od džahilijetskih ostataka. O metodama liječenja džahilijetskih ostataka. Stoga, mu'min vjernik, svi mi u cilini trebamo biti prije svega spremni da prihvatimo ono što nam se pojašnjava, ono što nam doktor po znacima navoda preporučuje od ovih sredstava liječenja, metoda liječenja, da budemo spremni da prihvatimo ove, ova sredstva i ove metode da ih nakon toga sprovedemo u našim životima. I da nas činjenica što je određeno sredstvo ili određen lijek gorak vrati od uzimanja, od njegova uzimanja. Od njegova uzimanja. Je iskrenost u nijetu, u namjeri. Sebeb koju za Allahovu subhanahu wa ta'la pomoć olakšava čovjeku njegovu, njegovu stvar, njegovo stanje u kojem se nalazi. I zato gospodar subhanahu wa ta'la kaže, a on najiskrenije govori, i ja'lemi Allahu fi kulubikum khairan, ju'tikum khaira mimma uhida minkum. Ako Allah jalla wa ala zna da u vašim srcima ima hajra ili drugim riječima ako Allah vala, kod vas vidi da ima hajra da će vam bolje od onoga što vam je uzeto yu'tikum hajra mimma uhida minkum wa yagfir lakum i oprostit će vam Allah vala, će vam dati bolje od onoga što je uzeto od vas i oprostit će vam vaše grijehe Wallahu gafurur rahim a gospodar je taj koji prašta i koji je, i koji je milostiv stoga nemoj dakle parati u očaj i beznađe, već odstrani od sebe prašinu i uz Allahovu dželja vola pomoć uzmi e, lijek, uzmi sredstva, slijedi sredstva i metode koje ti propisuje doktor u želi da se očistiš bolesti koje se koje se nalaze pri tebi bolesti džahilijetskih ostataka. Prvi od tih ili prva od tih metoda, prvi od tih načina sredstava liječenja od džahilijetskih ostataka, draga braćo, jeste la uzletu šu'urija anil džahilije. Odvajanje od džahilijeta. Odvajanje od, od džahilijeta. Mora postojati jedna, da je tako nazivamo, prepreka od halala koji će čovjek uzeti kao ono što ga odvaja od harama. Kao ono što ga odvaja od harama. Prepreka između njega i, dakle, harama. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve wasallam hadis koji je bileži Ibn Hibban, koji je Šejh Albani ocjenio vjerodostojnim, i žalu bejnekum u bejne harami sitra min al halali. Učinite ili uzmite između vas, između harama, zaštitu od halala. <clears throat> dakle, da, da čovjek uzme ono što je halal i što je dozvoljeno kao prepreku, kao zastor između njega i između harama. Men fa'ala dhalika istabra'a li'irdihi wa dinihi. Jer onaj ko tako postupi sačuvao je svoju čast i svoju vjeru. Wa man arta'a fihi kana kal murti'i ila janbi hima A onaj ko se upusti pomenute stvari, upusti u stvari koje vode ka haramu jeste poput onoga koji čuva pored granice, pored međe juši koja je ka afihi i vrlo lahko se može desiti da upadne u tuđe mjesto i u tuđe pole. Evo, wa inna li kulli malikin hima, a svaki vladar ima svoje granice, wa inna hima Allahi fil ardi maharimuhu, a Allahu Allahove jalla wala granice na zemlji su njegovi, su njegovi dakle harami, su njegovi harami. Stoga, drugim riječima, mora kod čovjeka postojati taj osjećaj odvojenosti od džahilijeta. Osjećaj odvaj, odvajanja od od džahilijeta, od onoga što je prethodilo u vremenu džahilijeta. Da se udalimo kako bi osudili, osjetili dakle, ružnoću tog dijela. Jer, kao što kažu učenjaci, kethratul mesasi tufkidul ihsas. U značenju da čovjek kada puno često dolazi u kontakt s kakvom stvari, ako se radi konkretno o džahilijetu, ako se radi konkretno o haramima, o grijesima i nakon toga osjećaj, gubi nakon toga osjećaj za tim grijesima, za ružnoćom tih grijeha. Stoga čovjek koji puno dolazi često dakle, u kontakt sa džahilima, koji dolazi dakle, u kontakt sa nevjernicima i drugim ljudima i tako dalje i tako dalje, pretjeran dakle, kontakt, gubi kod čovjeka taj osjećaj za ružnoćom za ružnoćom grijeha. Pa tako primjer radi, ako se sreće sa njima, sjedi sa njima, izlazi, druži i tako dalje, bez dakle pozivanja Allahovu dželeu ala vjeru i tako dalje, vidiš ga kako riječi koje od njih čuje možda na početku osuđuje. Eventualne psovke koje dolaze, eventualne ružne riječi i tako dalje, osuđuje pa možda i negira to svojim jezikom. Ali nakon toga, kada prođe određeno vrijeme, nakon toga srce ih više ne registruje. To jest, Dakle, naviklo se na njih. I to je ono što učenjaci ovdje cilaju kada kažu kesretul mesas tufqidul ihsas. Kad čovjek puno često dolazi u kontakt sa ovim stvarima, gubi nakon toga osjećaj za ružnoćom i neispravnošću ovih stvari. Da, on u svoje podsvijesti ima dakle, da je to ružna stvar, ali njegovo srce se više naviklo na te stvari i izgubilo je, dakle, izgubilo je, izgubilo, izgubilo je osjećaj. Podsjetimo se priče o čovjeku koji je ubio 100 ljudi. Fasala an a'lam ahli al-ard fa dulla ala rajul alim. Pa zatim nakon toga upitan o učenom čovjeku, najučenijem čovjeku, te su ga te su mu ukazali na čovjeka koji je bio učenja. Te došao kod njega i rekao innahu qatala 100 nafsin fa hal lahu min tawba da ubio 100 osoba, 100 ljudi. Dakle najprije ubio 99, pa zatim nakon toga ubio i onog pobožnjaka koji, me, koji mu je rekao da za njega nema teube, te navršio sto. Te zatim nakon toga došao ovom učenom čovjeku i upitao ga, ima li za njega teube? Pa mu rekao nam, da, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَ I ko je taj koji se može ispriječiti između ardi keda wa keda? Ovdje, ovaj, ovdje ova bitna stvar. Uputi se ka toj i toj zemlji. biha فإن بها أناسا فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض su jer u toj zemlji ide dakle u toj toj zemlji jer u njoj ima ljudi koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala pa obožavaj gospodara dželle vala zajedno sa njim i nemoj se vraćati u svoju zemlju jer je ona loša zemlja dakle ne zemlja kao zemlja već dakle ljudi koji žive koji žive na njoj ljudi koji žive koji dakle žive žive na njoj. Pored tuhjana ovog dakle pre, a, e, prelaženja granica ovog čovjeka kada je u pitanju dakle katl ubistvo jer je ubio 100 dakle ljudi i tako dalje. Pored dakle ovog njegovog prevazilaženja granica ipak vidimo kako se pokorio naredbi učenjaka nakon što je učinio teubu i bio iskren sa Allahom subhanahu wa ta'ala pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala pa ga je Allah subhanahu tala spasio. Cilj dakle iz ovog hadisa koji smo naveli, šahid ili pak dokaz, je da se čovjek mora u najmanju ruku svojim dakle osjećajem, šurom odvojiti od džahilijetske, od džahilijetske sredine i da se u potpunosti spoji sa islamskom i sa islamskom e, sredinom. Ovdje, draga braćo, kada govorim ovim stvarima, ne ciljamo dakle se čovjek u potpunosti odvoji od sredine u kojoj dakle živi da se u potpunosti odvoji od ljudi i tako dalje svojim tijelom ne to je dakle nemoguće s druge strane ne samo što je nemoguće Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže čovjek koji se miješa dakle sa ljudima i sabura na njihove mezijetima ali dakle poziva Allahu subhanahu wa taala vjeru je bolji dakle od onoga koji se koji se odvaja ali ovdje mi ciljamo da čovjek da se čovjek odvoji svojim dakle osjećajem svojim dakle šuurom od džahilijeta s jedne strane, a zatim nakon toga i da se odvoji konkretno od džahilijeta i svojim dakle tijelom onda kada dođe do njegovog praktikovanja, do njegovih, njegovog ispoljavanja i tako dalje i tako dalje. Da se odvoji i svojim i svojim dakle tijelom, to je ono što smo, da eh, što smo malo priukazali kada smo rekli da se čovjek udali iz te, dakle, međdesa i sila, gdje već, e, kada već vidi da nije u stanju da poziva, da govori Allahu veđele u ala vjeri, kada on nema, dakle, tu riječ kako bi mogao govoriti i tako dalje, a s druge strane, ono što se govori, jesu, dakle, lužne, ružne stvari, loše stvari i tako dalje, harami, da se odvoji tada i svojim tijelom od, takvih od takvih međdesa. I zato kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, hudhi l'afua, wa'mur bil'urfi, وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَاَعْرِضْ 'anil jahilin Ti opraštaj i traži da se čini dobro i okreni se od onih koji su el jahilun od onih koji su neznalice koji su neznalice dakle gospodar Žilevala nam ovdje naređuje da se suprotstavimo i okrenemo glavu od puta koji je جاهلijet وَنَعْرِضُ 'an اَهْلِهَ i da okrenemo također glavu od onih koji su, koji su na, tom puta, na tom putu od, od jahila U drugom ajetu gospodar subhanahu ta'ala kaže وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ Kada vidiš one koji, da se tako izrazimo, rade haud fi ajatina, govore o našim, dakle, o našem ajetima. Dakle, govore stvari koje ne dolikuju, koje dakle nisu primjerne, koje, se, koje, koje na kraju krajeva mogu biti dakle ismijavanje sa Allahovim dželle vale ajetom i kufru Allahovim dželle vale riječima i tako dalje. Kada se to desi, šta naređuje gospodar subhanahu wa ta'ala? Fa'arid anhum. Okreni glavu, okreni glavu od njih, hatta yahudu fi hadithin ghairi. Sve dok oni ne promijene svoj svoj govor, dok ne ostave prethodni govor koji je dakle haram ili čak možda i kufr i dok nakon toga se ne vrate govoru koji je koji je dozvolen. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ako te šeitan učin da zaboraviš na ovu stvar, onda nemoj nakon što se sjetiš sjedeti sa narodom nasilničkim, sa narodom zulumčarskim, sa narodom, narodom dakle zulumčarskim. Vidimo i poslanika sallallahu alihi wasallam kako je žestoko negirao svaku stvar vezanu, vezanu dakle za džahilije. Svaku stvar koja se veže za ispoljavanje džahilijeta u islamskoj, u islamskoj sredini. Sjećate se hadis kojeg smo spomenuli na prošlom predavanju, hadisa dakle ibn Abdillah radijallahu anhum, kojeg bileže Buharija i Muslim, da su se dvojica Ensarija posvađala, te je dakle Muhađir udario Ensariju, te se rasrdio Ensarija, gadaben šediden, velikom dakle sržbom, hatta tada'u pa su počeli dozivati jedan s jedne strane ja lal ansar rekavši o ansarije a drugi ja lal muhađirin o muhađiri i tako dalje pa izašao poslanika sallallahu pa izašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao ma balu da'wa ahli al-jahiliyya šta je sa ovim jahilijetskim pozivama šta je sa ovim jahilijetskim pozivima thumma qala potom je rekao ma sha'nuhum šta im je Pa je obaviješten poslanik sallallahu alaihi wasallam o događaju pa je rekao da'uha fa innaha habite. Ostavite. Ovo dakle pozivanje na džahilijet jer je to habite. Ovaj ovakav dakle poziv jeste loš poziv, ružan ružan dakle poziv. Pogledajmo draga braćo ovaj hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iako smo dakle spomenuli i na e, čini, čini mi se prošlom, prošlom predavanju. Muhađiri i Ansari je, draga braćo, su oni koje voli Allah dželle i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Muhađirije i Ensarije, dva plemenita imena koje Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio i spomenuo u svojoj knjizi na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Lekad taba Allahu ala nabiji wal muhađirina wal ansari ladina tebauhu. Allah žele u ala poslaniku i muhađirima i ansarijama koji su ga slijedili. Koji su ga? Koji su ga slijedili? Dakle, dva plemenita imena gospodar subhanahu ta'la ispominje i hvali u svojoj plemeni, toj plemeni svojoj knjizi. Ali onda kada su se ova dva plemena ili ljudi iz ova dva plemena poč, po, počeli pozivati na džahilijetski poziv, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve wasallam je tada žestoko ukori ovim riječima koje smo spomenuli. Ebi da'wal jahiliye", zar džahilijetskim pozivom da'uha fa innaha khabitha ostavite jer ona je khabitha loš loša zla opaka pogrdna da'uha fa innaha muntina u drugom rivajetu ostavite jer ona smrdi dakle taj džahilijetski ma, taj dakle džahilijetski džahilijetski poziv dakle cilj je da kažemo da al asabiyya da ta pristrasnost imenima ili pak plemenima i tako dalje i tako dalje da ta pristrasnost biva pokuđena, pa makar se u osnovi radilo o plemenu ili imenu koje je dakle časno, koje je časno i pleme ili pak ime koje e, u čijem pripisivanju jeste čas za mu'mina vjernika. Ali onda kada će doći do džahilijetske pristrasnosti, da se dakle prijateljuje samo na osnovu tog imena, i tako dalje na osnovu te skupine onda je to ono što je ukorio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sellem dakle vratimo se na naš govor a to je daruratu al-uzlati ash-shu'uriyya an al-jahiliyyati o nužnosti da se čovjek odvoji svojim dakle osjećanjem pa zatim nakon toga da, i svojim djelima od džahilijeta od džahilijeta Ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, su se između ostalog odlikovali, odlikovali su su punim, puno stvari, ali dakle između ostalog jedna od tih stvari kojima su se odlikovali, su se odlikovali nad generacijama koje su došle nakon njih, jeste da su se u potpunosti odvajali od džahilijetskog društva u kojem su u kojem su dakle e, bili odgajani, u kojem su rasli i tako dalje i tako dalje. U potpunosti su ostavili akidu širka i prihvatili akidu tauhida. Ostavili su sve džahilijetske predstave i prihvatili predstavu islama za život, postojanje i tako dalje i tako dalje. I zato vidimo nakon toga kako su postavljali pitanja Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme o onome što su radili u džahilijetu. Želeći dakle da, za ono za, za stvari za koje su imali šubhu po pitanju njihove ispravnosti ili pak neispravnosti postavljali su pitanja Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kako bi vidjeli da li je to što su radili ispravno ili pak ili ne, da li tu stvar podržava islam ili je pak odbija, ili je pak odbija. Znali su da onda kada su se prihvatili islama, da je to za njih poput novog rađanja. Da je poput novog rađanja. I zato je bilo neminovno da se u, da u potpunosti da u potpunosti ostave, da se otarase svake džahilijeske stvari, svako dakle to prethodnog, pre, svake stvari u tom prethodnom džahilijeskom, džahilijenskom društvu i da budu dakle u rezervi po pitanju svega onoga što su radili u džahilijetu u smislu njegov, za, za, u smislu stvari za koje nisu bili sigurni da li su ispravne ili ne, da budu rezervi da o tome pitaju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa da im on to potvrdi ili pak negira. Pa tako, imam muslim rahimahullahu ta'ala bileži od Muavije ibn Hakema Sulemija da je rekao kultu ja roslaniće ja sam čovjek koji je doskora bio u džahilijetu wa kad jaa Allahu bil islam Allah jalla wa ala je došao sa islamom wa inna minna rijalan ya'tun al kuhan među nama ima ljudi koji dolaze vraćarima pa je rekao قال فرك وصلنك صلى الله عليه وسلم fala ta'tihim nemoj im dolaziti kale wa minna rijalun yatatayyarun među nama ima i ljudi koji su sujevjerni kale zake shay'un yajidunahu fi sudurihim to je kaže poslanik sallallahu stvar koju osjećaju u svojim prsima fala yusuddannahum nemoj da i ta to sujeverje odvrati od od onoga što žele uraditi što su naumili i tako dalje kale kultu wa minna rijalun yakhutun i među nama ima ljudi koji se bave khatom Kale, kjana nabijun min nabija i e, e, jahutu, pa je rekao poslanik sallallahu alaihi vseleme, bio i poslanik od Allahovi poslanika koji takođe radio taj hat, pa kome se njegov hat poklopi, dakle, sa njegovim fe, zake, to je ono što, što je, dakle, što je ispravno. Dakle, pitali su Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme onome što su radili u džahiliju, u drugom hadisu stoji, da je ashab došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i upitao o rukijama koje su radili u džahilijetu, pa je rekao poslanik sallallahu alaihi vseleme da nema prepreke dakle, u tim rukijama osim dakle ako se radi o zabranjenim stvarima, ako se u tim rukijama nađe ono što je zabranjeno poput traženja dakle pomoći od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ukoliko njima ima širka i tako dalje i tako dalje. Takođe Hakim ibn Hizam prenosi da je pitao Allahova poslanika sallallahu alaihi wa Selema hadis bilježi imam Bukhari i Muslim. Ja Rasul Allah, a raajte ešja, kuntu atahannethu biha fil džahilije. Šta kažeš ili šta misliš o stvarima koje sam kao ibadet radio u džahilijetu? Od sadake, itaqa, oslobađanja roba, osileti rahim, od spajanja rodbinskih veze i tako dalje. Fel fiha min ajr, imam li u tome nagradu? Imam li u tome nagradu? Dakle, kao što su pitali o šerru, straha da ih ne zadesi. Isto tako su pitali poslanika sallallahu alaihi ve selleme o dobrim djelima koji su radili u e, koji su radili prije islama. Pa je dakle ovaj ashab radijallahu anhu kojeg smo spomenuli, Hakim ibn Hizam, pitao ovdje poslanika sallallahu alaihi wa sallam o tim dijelima, pa mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Eslemte ala ma salafa min hajr, prihvatio si islam sa onim što je prethodilo od dobra, to jest za njih ćeš imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala iako si ih uradio dakle, u džahilijetu ali onda kada si se prihvatio Islama dakle taj hajr kojeg si radio u džahilijetu povlačiš zajedno sa sobom u Islamu i za njega imaš nagradu kod gospodara kod dakle, gospodara subhanahu wa kod gospodara subhanahu wa ta'ala dakle draga braćo al uzletu al šu'urija anil džahilije odvajanje od odvajanje od džahilijeta. Pogledajmo poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nakon što je dakle osvojio Meku, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme želi nakon toga da preseče svaku vezu sa džahilijetom. Qat'u as-silati bil džahilije. Da preseče svaku vezu koja spaja ljude, ashabe radijallahu anhum, konkretno sa onim što je bilo u džahilijetu. Pa odmah počinje i kaže svaka dakle kamata u džahilijetu se briše, neispravna je, poništavam je pod mojim nogama. Prva dakle kamata sa kojom odpočinjem jeste dakle kamata basa, kamata dakle iz a, porodice e, poslanika, sada oni koji su a, e, to radili iz njegove salallahu alaihi wasalame porodice. Dakle, želi da na e, da u potpunosti sasjeće taj džahilijet i da dođe do odvajanja islama od džahilijeta. Da dođe dakle, do odvajanja islama s jedne strane dakle i s druge strane džahilijeta. S druge strane džahilijeta. Dakle, da čovjek isto tako nastoji da sasjeće sve ono što ga veže sa da ga veže što ga veže sa džahilijetom. Što ga veže sa džahilijetom. Sve dakle počevši prije svega od njegovih termina koje je koristio džahilijetu, da i zatim nakon toga te termine ostavi i umjesto e, tih termina da ih zamijeni dakle islamskim lijepim dakle islamskim islamskim terminima da isto tako ostavi dakle svoje postupke svoja dijela koji se vežu dakle za džahilijet koje vuče iz džahilijeta i da ih zamijeni sa lijepim islamskim ponašanjem, sa lijepim islamskim moralom, sa lijepim islamskim postupcima i tako dalje i tako i tako dalje. Dakle, ne može ako je primjer radi čovjek ili pak sestra bila u džahilijetu i zatim nakon toga u džahilijetu pratila modne revije, albume, e, pjesme i tako dalje i tako dalje. Zatim nakon toga onda kada se prihvatila islama, vidiš i dalje radite iste stvari pa prati dakle albume mode i tako dalje i tako dalje. Ne, mora se dakle presjeći taj nit sa džahilijetom, ta veza koja čovjeka, koja čovjeka veže sa džahilijetom da je presjeće kao što je radio poslanik, kao što je radio poslanik sallallahu alaihi sellem i kao što su uradili ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. I nemoj biti poput vlasnika torbe, kaže ovdje šejh Muhammed eh, hafidhu Allahu ta'ala. Nemoj biti poput vlasnika, vlasnika torbe. Pa onda spominje ovu priču vlasnika torbe pa kaže da se jedan dakle, zanimljiv slučaj desio e, braći, a to je da su braća bila u etikafu u jednom, u jednom dakle mešdžidu u jednom mešdžidu u zadnjem dakle dijelu, u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, braća su ušla u mežđite, i došao čovjek i upitao jednog brata zašto ste vi ovdje, šta radite? Pa je ovaj odgovorio, mi smo u etikafu. Pa ga pitao je ovaj čovjek, a šta je to i'tikaf? Pa mu je odgovorio jedan od braća i rekao, i'tikaf znači da sjedimo ovdje, da klanjamo, da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala, provodimo dakle noć u namazu i tako dalje i tako dalje. Pa je ovaj rekao, ovo znači da se vi ne vraćate za svojim kućama dok ste u itikafu, pa su rekli, rekli da, tačno je. Pa je rekao da se ne vraćate nikada, rekli su ne, Ovi, dakle, zadnjih deset dana mjeseca Ramazana i zatim nakon toga se vraćamo svojim kućama. Tako je radio poslanik, salallahu alihi vseleme. Tada ovaj čovjek reče, onda ja želim da budem sa vama u itikafu. A braća mu rekao še, marhaban, ahlemo sahle. Dobrodošao, ako želiš da budeš zajedno sa, sa nama u itikafu, onda bujru. Te reče ovaj čovjek, Hasan, dobro, kaže, ali samo sačekajte da ja odem do kuće i da donesem svoju torbu. Te je otišao svojoj kući i donio torbu, tad ono, još dvojica ljudi, dakle, e, e, sa njim nose tu njegovu, njegovu torbu. Pa kada je počeo, dakle, otvarati tu svoju torbu, kad ono u njemu i, dakle, televizor i kasete, dakle, video kasete i mašina za, za, za, za, za, ovaj, za kahvu dalje i tako dalje. To je, dakle, ono što je ponio zajedno sa sobom u svojoj, u svojoj dakle, u svojoj torbi kada je htio da uđe u itikav. Draga braćo, kaže da lešej, nažalost, puno nas onda kada ulazi u iltizam, kada ulazi u islam, ulazi sa ovom torbom. Ulazi sa ovom torbom. Onda kada ulazi dakle, u islam, poput ovog čovjeka koji je u etikafu, želi dakle, doći sa ovim džahilijeskim stvarima, isto tako i mi ulazimo u islam sa džahilijeskim stvarima koje se nalaze kod nas sa onim stvarima na koje smo navikli, koje smo praktikovali, radili, a koji predstavljaju ostavštinu džahilijeta u kojem smo, u kojem smo bili. Stoga, dakle, odmah, već od prvog dana u kojem si se prihvatio iltizama, trebaš biti svjestan da moraš poravnati račune sa džahilijetskim ostvacima. U suprotnom, ako se to ne desi, onda će posljedice i rezultat toga biti onoga, ono što i sami vidimo, iz čega smo sami dakle svjesni, a to je proširenost tih džahilijeskih ostataka u islamu, kod dakle braće, u njihovom govoru, u njihovom ponašanju, u njihovim postupcima i tako dalje i tako dalje, kao razlog što se već od prvog dana nije obračunao sa tim džahilijeskim ostacima, već je dakle ostavio da se zatim nakon toga još dakle više šire namnožavaju sada isla, na, pa, na, na, na islamski način i tako dalje u okrilju islama i tako dalje i tako dalje dakle el uzletu šuurije ta, to odvajanje dakle, u osjećajima, u dijelima, u praksi i tako dalje od džahilijeta i sa sjecanje svake niti spone koje nas inša Allahu ta'ala ovim dakle vasailima ili sredstvima metoda liječenja ćemo još govoriti za Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć a večera se za Allahovu dželle vala pomoć zaustavljamo ovdje molići gospodara subhanahu wa ta'ala e ju'allimena ma infa'una da nas pouči onim što će nam koristiti da nam poveća naše znanje i podari rad, dijelo po stečenom znanju molim gospodara subhanahu wa ta'ala da pomogne ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame da ujedini borce na Allahovom dželle vala putu, da ujedini našu braću u Šamu, molim gospodara subhanahu wa ta'ala da objedini njihove safove i njihove riječi. Ekulu kavli hadha, wa astaghfiru Allahe li, wa lakum, wa jazakum Allahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Bismillah, salam alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Da se će obraću? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi etmin. Salam alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Draga braće i poštovane sese, bilo je to izlaganje od našeg večerašnjeg gosta, brata Ebu Samu. Molim uzvišenog Allah, spanove tala, da obilo nagradi našeg brata za njegovo vrijeme koje je odvojio večeras za nas. Mi ćemo se inša otala također u idući petak čuti sa našim bratom Ebu samo znači to je njegov termin, termin kod nas u sobi znači uvijek petkom u 20, znači sad u ovo vrijeme inša otala pomijeli smo termin za 21 sat po evropskom vremenu. Također da je on njemu sutra išao u tala, ukoliko brat Ebu Idris bude znači, sedio, pošto ima neki problema oko kompjutera, ukoliko išao u tala bude sve u redu, kod njega sutra bi, sutra bi trebalo se naći da uključi u život brat Ebu Idris, ukoliko ne bude bratu u onda išao u tala, znači prenosit ćemo uživo gostovanje brata Ebu Samotan, gostuje na radio Bambus. Znači to ćemo išao u tala sutra tek da vidimo. Allah molim spano tela da nas potpomogne da nas učusti u vjeri. Molimo Allah spano tela da potpomogne muđahide koji se bore na Allahom putu. Molimo Allah spano tela da ponizi one koji ponižavaju islami muslimane. Spani ka Allahumma da bihamdike. Ašhedu an la ilaha illa anta sakturi ka batubu lejk. Pa mislim inša o tela da počinje u 21 sat. I brate Ebu Sama, znači, kad počinje radio bambus? ako se budemo uključivali. Je li, je li vreme pomirano ili, ili ide 21? <clears throat> Oko 9. Evo, znači, brat me potvrdio, inša otala, znači, 8.40, pa inša otala. Znači, ukoliko se brat bude spriječen, Ebu Idris bude spriječen, znači, da iz opravdani razloga ne mogu ne gostovati u mi ćemo inša otala odmah da se uključimo i da na vrijeme počnemo sa prenosom radija Bambus. To bi bilo to što smo već pripremili za večeras. Mi se odjavljamo inšalotala i se nastavljamo sa programom sobe, znači kroz slušanje Hasida, Kur'ana i predavanja u našoj sobi sam puta desnije. Salam alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. مسامع الخير للإنشاد تقدم أمريكا طلبا للساعة قاتلوني فأنا شيء الراحلة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة شيخ الظواهر يا ابن الأكاسر اصبر أميري فالله ناصر فالله ناصري نفسي لم تعود أصغر والله لولا الله ما اهتدينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الطغاة قد بغوا علينا إن الطغاة قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا إنا إذا صحابنا أتينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عونوا علينا وبالصياح عونوا علينا تقدمت صناعع الجهاد تقدمت صناعع الجهاد تقودهم قعيدة الجهاد تقودهم قعيدة الجهاد ليرجع الأقصى من الأعادي ليرجع الأقصى من الأعادي ويرجع خلافة الرشاد ويرجع خلافة الرشاد هم الرجال والرجال قلة هم الرجال والرجال قلة هم السدود عن حياض الملة هم السدود عن حياض الملة يقل قولهم وينمو فعلهم يقل قولهم وينمو فعلهم وما رأت عين العدو مثلهم وما رأت عين العدو مثلهم بمظلم الإسلام والشام بمظلم الإسلام والشام تحطمت جماجم اللئام تحطمت جماجم اللئام شيشان لم تزل مع السنون ششان لم تزل مع السنون عصية لجحفل الوجوه عصية لجحفل الوجوه صومال أكبرته أعداها صومال أكبرته أعداها بأرضها وطهرت رباها بأرضها وطهرت رباها جزيرة العرب دعت ليوثها جزيرة العرب دعت ليوثها فأنشب الطغاة في نيوبها فأنشب الطغاة في نيوبها على العراق ذروة الثغور على العراق ذروة الثغور يولون العدو بالثغور يولون العدو بالثغور ومجمع العرائن العظام ومجمع العرائن العظام على ثرى الأقوان كالغمام على ثرى الأقوان كالغمام وكلهم تبايعوا ورددوا وكلهم تبايعوا ورددوا وقولهم جميع موحد وقولهم جميع موحد نحن الذين بايعوا أسامة نحن الذين بايعوا أسامة على الجهاد ما حين ساعة على الجهاد ما حين ساعة نحن الذين بايعوا أسامة نحن الذين بايعوا أسامة على الجهاد ما حين ساعة على الجهاد ما حين ساعة نحن الذين بايعوا أسامة نحن الذين بايعوا أسامة على الجهاد ما حين ساعة على الجهاد ما حين ساعة سلامي على النصرة عن الكفر منتصرا بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة قايدها جولاني نهديه ألحاني كم أرهاب الجاني وجبهتنا منصورة جنده رجال أحرار منهم بكى بشار بشار جبهتنا منصور بكى بشار جبهتنا منصورا سلمي على النصرة عن كفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة يا جبهتي سيري لك كل تقديري الله معك سيري جبهتنا منصورة يا جبهة الأسد ترجع بك الأمجاد وإن كادوا الحساد جبهتنا منصورة وإن كادوا الحساد جبهتنا منصورة سلامي على النصرة سلامي عن كفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة عبارة مختصرة جبهتنا منصورة جبهتنا بالإقدام يشهد لها الإعلام عمت بلاد الشام جبهتنا منصورة ونصنفوها ارهاب والله شرف يا حباب ننظر لها بإعجاب وجبهتنا منصورة انظر لها بإعجاب وجبهتنا منصورة سلامي على النصرة عن كفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة قل للصليبية أمريكا برقية قبرك بسوريا وجبهتنا منصورة قل للصليبيه أمريكا برقية قبرك بسوريا وجبهتنا منصورة قبرك بسوريا وجبهتنا منصورة سلامي على النصرة عن الكفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله تنادي والسام تنادي والسام تنادي صرخت آه صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الآب فحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت أقاتل في الأعداء في الجنة أشتو وأغرد وحدو وأرتل آيات القرآن صبرا يا نفسي مع کے راستے میں صبر و ثبات سے اٹھنے والے قدم کفر کے لیے موت کا پیغام ہے آئیے ان قدموں سے قدم ملا کر حیات جاویداں کا سامان کیجیے اپنی سرخروئی امت کی سربلندی کے لیے خدا کے دین کے لیے یہ چل پڑے خدا کے دین کے لیے سر فروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد خدا کے دین کے لیے یہ سر فروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سر فروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد یہ دشمنوں کی گردنے اڑانے آج چل پڑے کسی ایک قدم کہاں کے ان کے آگے رکھ سکے مکن اس طرح سے اب قدم بڑھائیں گے موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے راہ پر خطر صحیح مگر نہ خوف ڈر کوئی سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا لونا سبھی الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد عدو کی ہاں پہ بن کے شیر آج تم جھپڑ پڑو خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے مجاہدو عدو کی کسم پہ بن کے شیر آج تم جھپٹ پڑو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدوں بڑا دین کے سپاہیوں سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد عظیمتوں کا کاروا یہ غازیان سب شکن مہاج کی طرف بڑے سروں پہ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 Studio, studio, studio Sabir. Say he's Allah the only one. Say he's Allah the only one. We all need him and he needs no one. O muslimanko ojačano islamskom čašću, o čestita muslimanko, čuvaj se ruku u koje spletke unose i očiju koje ti zavide na tvome sjaju, a koje hoće da ti izvedu iz tvoga sretnog života. Sestro muslimanko, život na ovom svijetu je pun iskušenja. Na njemu dolaze na ispit tvoje vrline, poput stida i čednosti pa čuvaj te vrline. Lijepo je jedan mudrac rekao, četiri stvari su lijepe, ali su druge četiri ljepše od njih. Stid je kod ljudi lijep, ali je kod žena ljepši. Pravednost je kod svakog lijepa, ali je kod vođa ljepša. Pokajanje je kod starih lijepo, ali je kod mlađih ljepše. Da režljivost je kod bogatih lijepa, Ali je kod sirop.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 Pa Allah prašta i samilostanje. And Bah is for veil, a shadow And Ah is for ilm, the thing to know To make our knowledge grow In Islam Sestro muslimanko, sestro muslimanko, budi oprezna, budi oprezna. Hvala Allahu. Njemu zahvaljujemo. Od njega pomoć i oprost tražim. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, kojim nema ravnoga. On je stvorio parove, muško i žensko. I svakome od njih odredi ulogu na ovome svijetu. I svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed njegov rob i njegov poslanik, koji je svome ummetu savjetovao da lijepo postupaju prema ženama Neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu, njegove drugove i njegove sljedbenike sve dok ima dana i noći, neka je vječno Boži mir i spas na njega. بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله وآله begin with bismillah and with salatillah upon rasulillah and he is right o muslimani bojte se uzvišenog Allaha o muslimanke bojte se Allaha moćnoga i silnoga O Allahovi robovi, zaista je od lijepih stvari naše vjere Islama i jedna od odlika šerijeta da je ona došla potpuna i sveobuhvatna. Nije ostavila ni jednu stvar u životu, a da je nije na najbolji i najprecizniji način uredila. Allahu pripada potpuna mudrost u onome što stvara i odabire. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Kako i ne bi znao onaj koji stvara, onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obavješten. Od glavnih stvari o kojima je Islam poveo pažnju i odredio im najbolji pravac zbog važnosti i stepena koji imaju, su one koji se vežu za ženu i njene probleme, njenu ulogu i položaj u društvu, stvari koje se vežu za njena prava i njene dužnosti. To je zbog toga što je ona uzrok uspona društva i izgradnje civilizacije. Zato što je ona nježna, samilosna, čedna, odgajateljica, voljena supruga i prijateljica, plemenita i dobra sestra, ljubazna kćerka i dobročiniteljka. I ne samo to, već je ona istinska učiteljica koja priprema generacije i odgaja ljude. Islam je došao dok je žena bila obespravljena, sputana, obešćašćena. Kada se smatralo da je sramota biti žensko ili imati žensko dijete. Kada se sa njom loše postupalo. Kada je smatrana najjeftinijom trgovačkom robom koja se može kupiti ili prodati, pokloniti ili uzeti u zakup. Nije imala pravo posjedovane metka, niti imala pravo na nasljeđe, već ju je mogao bilo ko ubiti ili živu zakopati, ne smatrujući to nikakvim grijehom ili zločinom. Nakon što Islam došao, podigao je njen stepen. Povratio joj njenu čast i ispravio nepravdu koja joj je nanesena i dao joj njena prava. Uzvišeni Allah je na više mjesta u Kur'anu spominje kad spominje i čovjeka pa kaže O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i žene stvaramo. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je savjetovao da se lijepo postupa prema njima. U Buharinom i Muslimovom sahihu se prenosi da je Ebu Hureyre radi Allahu anhu rekao Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Odnosite se prema ženama na lijep način Ahmed Ebu Dawud i Tirmizija u svojim zbirkama bilježe da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Vjernik najpotpunijeg imana je onaj koji je najljepšeg ponašanja a najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim ženama Allah, is his messenger Allah La ilaha illa Allah Islam joj je dao ljudsko dostojanstvo čast i slobodu propisao dijela koje su u skladu sa njenom prirodom i dopustio ono što se ne kosi sa Kur'anom i sunnetom niti u suprotnosti sa pravilima šerijata iz oblasti vezani za ženu kao što je na primjer izjednačio čovjeka i ženu u brojnim situacijama s tim da je to izjednačavanje zasnovano na šarijatskim osnovama. Na osnovu vjerodostojnih dokaza i zdravog razuma možemo uvidjeti da je Allah i čovjeku i ženi dao posebne stvari kojima se odlikuju. Dao je sposobnosti i čovjeku i ženi koje će im pomoći da ispune svoju ulogu u životu. Tako je čovjeku dao snagu u njegovom tijelu kako bi radio i zarađivao. A ženi blagost i samilost kako bi odgajala djecu, podizala generacije i gradila porodicu na temeljima islama. Šta nakon te počasti hoće žena? Šta to hoće Havine kćeri nakon ove pažnje i brige prema njima? Zamijenile su ono što je bolje za ono što je gore. Zar daju prednost skidanju hijjaba? Zar daju prednost razgoličavanju, otkrivanju? skrnavljenju svetinja i miješanju sa muškarcima nad čednosti, neporočnosti i čestitosti. Zar su kuranske ajete i hadise o pokrivanju i čestitosti bacile za leđa? Zar su zavedene raznim spletkama, podignutim glasovima, tvrdnjama koje pozivaju u zabludu, slatkim varljivim riječima koje nas zapljuskuju s vremena na vrijeme? Zar su ostavile povođenje za čestitim majkama pravovjernih poznatim ženama koje su bile dobre poput Aiše, Hadiđe, Fatime i Nesibe, a slijede bestidne žene i oponašaju griješnice, da nas Allah zaštiti od toga. Sestro, muslimanko, ti nećeš u potpunosti postići svoj cilj, niti povratiti svoju izgubljenu čast, niti ćeš dostići visok ugled, osim slijedženjem islamskog učenja, i zastajanjem pred šerijanskim granicama. To je dovoljno da u tvoje srce unese ljubav prema plemenitim stvarima, a prezir prema lošim stvarima. Allahu zahvaljuj na položaju koji ti je dao. Unesi sreću u svoju kuću, oblači hijab i budi čestita i čedna. وقمن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى u kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte o vjerovjesniče reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spustije haljine svoje nizase ti si u islamu brižno čuvani biser skriveni dragolj a bez islama ti si jedan obični biserčić u rukama pokvarenjaka igračka i roba kojom se trguje igračka kojom se igraju vuci ljudskog roda, pa joj oduzimaju njenu čast i čednost, a zatim je nazivaju nukleusom društva. Onda kada žena napusti islamski običaj i počne se nemarno odnositi prema hijabu, otkrivajući se pred ljudima kako bi im bila suparnik, namirisana, nestaje njen sjaj. Gubi se njen stid i njena ljepota, te se zbog nje povećava nemoral i dolaze do izražaja loše stvari. O muslimanko ojača na islamskom čašću, o čestita muslimanko, ti si najbolja žena koja se pojavila, pa se pridržava Allahove knjige i sunneta njegovog poslanika sallallahu alaihi veselem i budi oprezna. Čuvaj se ruku koje spletke unose i očiju koje ti zavidi na tvome sjaju, a koje hoće da te izvedu iz tvoga sretnog života. Čuvaj se prevare i poraza u ratu između oblačenja i skidanja hijjaba, čednosti i raskalašenosti. Neprijatelji Islama je ožalostilo i uznemirilo to što muslimanka uživa potpunu zaštitu i čast, pa su na nju usmjerili reflektore i bacili mrežu, a zatim su je počeli gađati strijelama i kopljima. Čudno je da i neki muslimani pomažu da se ostvare njihovi ciljevi, i trude se da šire njihove ideje i pokreću žestok ideološki rat protiv naših sestara muslimanki. Tako ima onih koji kroz novinske natpise i članke tu i tamo obmanjujući ljude pozivaju na slobodu žene i traže da i žena radi i izlazi iz svoje kuće. Šire svakakve glasine i sumnje o ženi muslimanki, pa kažu o muslimanskom društvu da je jedna njegova polovina bolesna i da ono diše samo na jedna pluća, da je žena ostavljena, zatvorena među četiri zida i slično. Šta oni hoće? Šta je njihov cilj? Oni hoće da oslobode ženu od njenog lijepog hlaka i odgoja. Da ona više ne bude primjer na koji se ugleda. Da nema svoje vrijednosti, svojih korijena, da je baci u nemoral. Žele da bude predmet za ukras. Recite mi, tako vam vaše gospodara. Kakav će tek nemorali smutnja nastati kao posljedica njenog razvoličavanja i miješanja sa muškarcima u javnim ustanovama, školama, čarši i kakvi će se problemi pojaviti kada žena ostavi i skine hijab i sebe izloži vucima ljudskog roda. Zar nije dovoljno za savjet i opomenu ono u što su pala različita društva koja ne slijede učenja islama poput padanja u močvare loših stvari i zla, u more nemorala, kada su zanemarili pitanje žene, pa su učestali apeli tražeći povratak žene njenoj čednosti i časti. Da li onaj u kome ima imalo muškosti i ljubomore zadovoljan da njegova žena bude predmet za gledanje svakakvom ološu, predmet za gledanje lošim očima, da bude otvoren zalogaj onima koji nemaju čovječnosti. Trenutna situacija ukazuje na to da izlazak žene iz njene kuće predznak kvarenja morala, i prekidanje puteva spajanja srca i ljubavi, kao i širenja pokvarenosti i nemorala kod omladine. Pozivamo sve muslimanke na istoku i zapadu da se pridržavaju Allahove knjige i da čvrsto prihvate sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem i da slijede učenja Islama. Upozoravamo sve organizacije muslimanki u svim krajevima svijeta da se paze ostavljanja onoga na što islam upućuje i upozoravamo ih da ne slušaju svakakve otrovne pozive koji narušavaju ženin moral, napadaju na njenu čast i odvode u zabludu. Svi oni koji su odgovorni da vode brigo o muslimanskoj djevojci, treba da se boje Allaha zeveđel i ispune svoju obavezu prema njoj, vodeći posebnu pažnju o njenim imanskim, odgojnim i karakternim stranama mora se postaviti granica i podignuti brana pred tom bujicom protesta, lošeg mišljenja, porno filmova, slika golih ili gotovo golih žena koji utiču na nestanak ljubomore i lijepog ponašanja. Što se tiče onih koji treba da vode brigo ženi poput muževa i očeva, podsjećamo ih na ispunjenje njihove dužnosti shodno Allahovim riječima muškarci vode brigo ženama. ženama oni se moraju bojati uzvišenog Allaha i sebe, svoje žene i djecu čuvati od Allahove kazne tako što će pristupiti njihovom odgoju i podsticati ih na pridržavanje islamskog učenja. Potičemo njihovu ljubomaru prema njihovim ženama i obraćamo se njihovoj čvrstini kako bi branili svoju čast, čuvali svoje svetinje, a pogotovo svoju vjeru i moral. O razumom obdareni, uzmite pouku i budite oprezni. Nemojte se zavaravati blago onome ko se uči na tuđim greškama. Znajte da se problem ovoga ummeta danas u njegovom ahlaku pojavi onda kada se poremetio porodični sistem i ostavilo se vođenje brige o ženinom odgoju. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao poslije mene neće biti većeg iskušenja za muškarce od žene.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 Sestro muslimanko, život na ovom svijetu je pun iskušenja. Na njemu dolaze na ispit tvoje vrline, poput stida i čednosti. Pa čuvaj te vrline. Lijepo je jedan mudrac rekao, četiri stvari su lijepe, ali su druge četiri ljepše od njih. Stid je kod ljudi lijep, ali je kod žena ljepši. Pravednost je kod svakog lijepa, ali je kod vođa ljepša. Pokajanje je kod starih lijepo, ali je kod mlađih ljepše. Darežljivost je kod bogatih lijepa, ali je kod siromaha ljepša. Brojni su putevi koji ti loše stvari uljepšavaju, otkrivanju i nemoralu pozivaju – Ti nisi stvorena tek tako da budeš igrač kao rukama propalica, već te je Allah, gospodar tvoj, stvorio da njega obožavaš i njemu budeš pokorna. Uzvišeni kaže, a džinne i ljude sam stvorio samo da me obožavaju. Poslušaj riječi mudroga Lukmana, koji je savjetujući svoga sina rekao, sine moj, ljudi se u istinu sastoji iz tri elementa. Jedan pripada Allahu, drugi njima, a treći crvu. Ono što je Allahovo je njegova duša. Ono što čovjeku pripada su njegova djela, a ono što crvu pripada je njegovo tijelo. Zbog toga potrudi se da stekneš dobrog prijatelja koji se od tebe ni u kaboru neće rastajati, a zar čovjek ima boljeg prijatelja od dobrih dijela koja je činio. Svi njegovi prijatelji kada ga posljednji put ispraćaju, samo do kabura dođu pa onda se kućama vrate. Samo tvoja dobra djela u kabur sa tobom idu. Čuvaj se onih koji žele da te zavedu i koji ti raskalašenost i druge nemoralne stvari normalnim i naprednim načinom života prikazuju. Možda te kopka to šta će drugi reći ako se počneš oblačiti onako kako ti je gospodar tvoj naredio. Ali za ti je više stalo do toga šta će ljudi reći, a ne gospodar tvoj, silni i plemeniti ako hoćeš da izbjegneš prigovore na račun tvog povratka pravome putu, onda se skloni u utvrde koje će te od toga zaštititi. Kaab ibn Ahbar je rekao, tri su utvrde za vjernika, džamija, spominjanje Allaha i učenje Kur'ana. Ako se pak žališ na vrućinu zbog islamskog načina odjevanja, znaj da je džehennemska vatra gora. Ako budeš pridavala pažnju tome šta će ljudi reći na to kada se počneš onako kako gospodar tvoj želi ponašati, onda znaj da ti oni nimalo neće moći pomoći na dan kada meleci u džehennem budu nevjernike i griješnike bacali u vatru u splantilu koja će do srca dopirati. فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى Zato vas upominjem razbuktalom vatru, u koju će ući samo nesretni, onaj koji bude poricao i glavu okretao, a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao. Sestro muslimanko, da li bi bila radosna kada bi ti neko donio kakvu dobru vijest? da li bi bila radosna i nasmijana? Poslušaj onda riječ Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem ženi koja klanja pet vakat namaza koja posti čuva svoje poštenje i poslušna je svome mužu bit će rečeno uđi u džennet na koja želiš vrata sestri muslimanko osvrni se oko sebe pogledaj samo kakav je položaj žene danas Pogledaj samo na šta je spao veliki broj žena, gubeći svoje najvrijednije vrline poput stida i čednosti. A da li je tako uvijek bilo? Nekada je žena bila kao biser u školjkama, ljubomorno čuvana na dnu morskih dubina. Čovjek ju je zamišljao, on ju sanjao, meditirao. Otuda su, zbog nedostupnosti tjelesnih dodira i bludnih radni, zahvor mi, i nastale tokom historije kod mnogih naroda nedostižne pjesme, epovi, gazele, rubaje i romani. O tome današnji pisci i pjesnici mogu samo sanjati, jer ne mogu osjetiti u srži svojih bića ono što su osjećali njihovi prethodnici. Možda ti želiš samostalnost. Posao, karijeru, aj da iako postigneš dobru karijeru, vrlo lahko je možeš izgubiti. Ako ima dneš posao, gubiš ljepotu bačnog života i materinstva. Ako ima dneš samostalnost, zapitaj se kako ovca može opstati u svijetu vukova. Zar misliš da ćeš biti niko i ništa ako nemaš posao i karijeru? Zar ti nije na umu mjesto toga možeš biti voljena supruga, draga sestra i majka? Poslušaj savjet koji je dala Ani i Rud. Da naše kćerke rade kod kuće, bilo bi im bolje, čistije. Imale bi manje problema nego da rade u fabrikama. Poslušaj još i riječi engleskog učenjaka Samuela Smajlesa koji kaže Sistem koji tjera ženu da radi u fabrikama, bez obzira koliko je to donijelo bogatstva, rezultiralo je narušavanjem izgradnje kućnog života, jer taj rad direktno napada temelje porodice, kida društvene veze, uzima žene od muževa, djecu od rodbine. Pogledaj kakav treba biti primjer žene muslimanke. Poslušaj riječi Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, koji kaže Vaše žene su stanovnici dženneta. To je ona koja mnogo voli, mnogo rađa pažljiva je prema svome mužu i koja stavi svoju ruku u njegovu i kaže neću zaspati dok ne budeš zadovoljan. O tome je kakva muslimanka treba da bude govori sljedeća dva primjera. El Heysem ibn Ati et Ta'i kaže pričao nam je Šabi o Šurejhovom savjetu. O Šabi, traži ženu iz plemena Beni Temim jer ih smatram vrlo razbolitim ženama. Upitao sam, a šta si ti to vidio lijepo kod njih? Odgovorio je, vraćao sam se u podne sa dženaze i prolazeći pored njihovog naselja ugledah na vratima jedne kuće staricu, a pored nje djevojku, kakvu dotada nisam vidio. Skrenuo sam do njih i zatražio vode, iako nisam bio žedan. Starica me upita, šta želiš popiti? Odgovorio sam, ono što imate. Onda se starica obratila djevojci, blago tebi djevojko, idi donesi momku mlijeka, on je putnik. Pitao sam je, ko je ova djevojka? To je Zeyneba, kćerka Derirova iz porodice Hanzale, odgovori ona. Da li je slobodna ili zauzeta? Slobodna je. Oženi me njome, rekao. Hoću, ako si joj dorastao odgovori ona. Nakon toga, otišao sam kući i kako je bilo poslije podne klanjao sam. Zatim sam pozvao poznate učače Kur'ana, Alkamu, El Esveda, El Musejiba i Musa ibn Urfu, pa se s njima uputio do Zainebinog Amidže. Nakon upoznavanja upitao me, šta želiš Ebu Umeje? Zainebu, kćer tvoga brata, odgovorio sam. Odobrio mi je ženitbu sa njom. Nakon izvjesnog vremena sam se predomislio i rekao sam sebi, sjetivši se njihove krutosti, šta sam to uradio ženama izbenu temima, pomislih, pustit ću je. Zatim sam ponovo razmislio i rekao, zadržat ću je ako vidim da je onakva kakvu je želim, ako vidim da je suprotno, pustit ću je. Da si vidio šabi, dođeše joj žene i darivaše a zatim je uvedoše kod mene, Poznao sam je o tome da je sunnet kad žena uđe kod muža da zajedno klanjaju dva rekiata dobrovoljnog namaza i da zamoli Allaha za hajr i da nas sačuva od svakog zla. Klanjao sam i predao selam, a ona je bila iza mene. Nakon namaza njene prijateljice me ogrnuše tamno žutim ogrtačem. Ubrzo ostado smo sami u kući i ja joj se približi. Polako, Ebu Umeje, reče ona i nastavi. Hvala Allah, samo njemu donosim zahvalu i od njega pomoć tražim. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem i njegovu porodicu. Ebu Umeje, u istinu sam neupućena i ne znam ništa o tebi i tvom ahlaku. Ukaži mi na ono što voliš, da bih ti udovoljila, i ono što prezireš, da bih se suzdržala od toga. Potom je nastavila bio si već oženjen iz svog plemena, a sad se ženiš iz mog. To je Allahova odredba. Sada sam tvoja i radi onako kako ti je Allah dozvolio. Ili me lijepo primi, ili me velikodušno otpremi. To je ono što bih imala reći. Molim Allaha da nam oboma oprosti. Tako mi Allaha, prijatelju potakla me da i ja nešto kažem, pa sam joj rekao, hvala Allahu, od njega pomoć tražim i donosim salavat na poslanika i njegovu porodicu. Za i nebo, zaista si održala lijepu besedu. Ukoliko ustraješ u tome, to će biti tvoj uspjeh, a ukoliko to zanemariš, bit će dokaz protiv tebe. Volio bih da bude ovo prvo, a ne drugo. Mi smo zajednica, Zato je ne razjedinjuj. Ono što je dobro u njoj potpomaži, a ono što ne valja ne odobravaj. Zatim je upitala, da li ti je drago da te moji posjećuju? Odgovorio sam, ne volim da mi dosađuju. Onda je ona na to rekla, onoga koga ti rado ugošćuješ, i ja ću ugostiti. A koga ti ne voliš, ni meni nije drag. Poslije sam je ukazao na neke dobre prijatelje, kao i na one koji se treba čuvati. Moj šabi, to mi je bila jedna od najljepših noći koje sam proveo. Tu godinu sam od nje imao sve što sam mogao poželiti. Krajem godine, vraćajući se iz sudnice, ugleda na vratima svoje kuće staricu, upitao sam ko je ona. Bi mi rečeno da je ona ženina rodbina. Sjeo sam i okrenuo se prema njoj. Ko si ti? ja sam u rodu sa tvojom ženom, odgovori ona i upita me, kako imaš mišljenje o svojoj ženi? To je najbolja žena, odgovorio sam, pa je nastavila. Ebu Umeije, zaista nema lošije žene od nje u dva slučaja, kada rodi dijete i kad stekne ugled kod muža. Ako vidiš da nešto nije u redu, onda štapom. Tako mi Allaha, ništa ljudi ne mogu gore dovesti u svoje kuće od razmažene žene potvrdio sam joj i nastavio da Allah mi odgajao sam je i mislim da sam to dobro obavio onako kako sam najbolje umio a voliš li da te posjećuje njena rodbina upitale kad god zažele odgovorio sam ovako je dolazila svake godine i savjetovala me istim riječima tako smo živjeli 20 godina a da je nisam ukorio osim jedan put pa i tada učinih joj nepravdu Nakon što je mu jezim proučio jezan, klanjao sam dva rekiata sabahskog suneta. Bio sam imam u džematu i prije nego sam krenuo u džamiju da predvodim namaz opazih akrape. Uzeo sam posudu i poklopio ga njome. Upozorio sam Zejne bi rekao, ne diraj ovo dok se ne vratim. Nakon obavljanja namaza vratio sam se kući i zatekao akrepa ubijenog. To je ona bila već uradila, zbog toga sam je blago udario. Pogledajte sada drugi primjer. Primjer jedne od žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a majke pravovjernih. Od Berire radi Allahu anha se prenosi da je ona bila kod Ummu Seleme majke pravovjernih radi Allahu anha kojoj je došao prosjak a ona imala samo jednu koricu hljeba pa reče Berira ustani i dadni mu je ja sam ostala nepomična Onda je prosjak progovorio, pa ona reče, Berira, ustani i dadni mu je. Berira reče, kada sam vidjela njenu odlučnost, ustala sam i dala mu je. A kod nas, osim toga, nije bilo druge hrane. Njih dvije su taj dan postile. Nakon što se već smrklo i nakon što smo ih tarile, zatražila je vode i napila se, pa je spustila glavu i zaspala. Samo što je to uradila kad neki čovjek na vratima traži dozvolu da uđe pa reče Berira, pogledaj ko je to. Reče Berira, pogledala sam kad ono neki čovjek nosi veliku posudu punu pečenog ovčijeg mesa, a iznad njega hljeb. Ne znam kako sam od radosti, kaže Berira, podigla tu posudu. Šta sad misliš? Ili bolje ovo, ili ona tvoja korica hljeba, upita u Museleme. Svakako da je ovo, odgovorila sam, pa reče Ummu Seleme. Hvala Allahu. Ovo pripada nama zajedno sa nagradom koju je Allah Azaveđel pripremio. Brojni su primjeri dobrih žena i njihovih plemenitih postupaka i ponašanja. Oni su ostavili primjer kakva žena treba da bude u svome životu i kakvim moralnim karakteristikama treba da se okiti. A kakva je naša stvarnost danas? Pogledajmo samo po ulicama kako se muslimanke oblače i kako se samo dotjeruju i šminkaju. Neka je svjesna svaka žena muslimanka da joj šminkanje i prekomjerno ukrašavanje ništa ne koristi. Stvarna ljepota je u plemenitoj i bogobojaznoj duši koja se sklanja od očiju i pokriva svoju ljepotu. Koliko našminkanih lica pokriva niskost i izopačenost, pa zasjeni njihov umjetni sjaj i vještačku ljepotu. Zar može jedna muslimanka da ne bude skromna i pristojna? Zar može pretpostaviti ljepotu svoga tijela nad ljepotom svoga duha i svoga stida? Kako lahko današnja muslimanka pokriva svjetlo vjere na svome licu, vještačkim i lažnim pokrivalom? Muslimanka koja se okreće muškarcima polugola, našminkana i namazana, izlažući svoju tjelesnu ljepotu, zbacila je veo stida, izgubila najveću privlačnu snagu svoje ljepote i najljepšu ljepotu svoga lica. Crvenilo stida je najveća ljepota i najljepši ukras na ženskom licu s kojim se ne može uporediti nikakva šminka. Teško onoj muslimanki, koja nema snage da se suprostavi strastima i prohtjevima i smatra otpor svome stvoritelju i njegovim naredbama nevažnim i neznatnim, sluša kuranske ajete i razumije njegove zapovjede u pogledu pristojne odjeće, a potom ostaje uporno u razgoličavanju i pokazivanju svojih tjelesnih ukrasa, kao da Božju zapovijest nije ničula. O takvima uzvišeni Allah kaže وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم Teško svakome lašcu i griješniku koji sluša Allahove ajete koji mu se uče, a onda i dalje ostaje ohol kao da ih ni čuo nije. Obraduj ga bolnom kaznom. Ili ona misli da je Allah njoj dao izbor da bira po svojoj želji od propisa šta hoće, pa se pokori nekim kuranskim odredbama, a suprotstavi drugim, kao da nije čula Allahove riječi. Zar vi da vjerujete u jedan dio knjige, a nije ćete drugi? Ko od vas to učini, kazna mu je na ovom svijetu poniženje, a na sudnjem danu će biti najteže kažnja. Allah neće zanemariti ono što vi radite. Allah nije učinio svoje odredbe i zapovjedi da slijede ljudske želje, pa u svojoj plemenitoj knjizi kaže, a kada bi istina slijedila njihove želje, propala bi nebesa i zemlja i oni koji su u njima. Sestro, muslimanko, ugled žene je čistoća njene časti i ličnosti, a vrijednostvo, obzirom na to, slobodno se može reći da je cjelokupna sreća i napredak čovjeka porodice, zajednice, pa i cijelog čovječanstva u čistoći i kreposti žene. Svaku je grešku moguće ispraviti. Svakoj bolesti je moguće lijek naći. Tko nanese uvredu komši ili prijatelju, može mu se izviniti i opravdati. Tko učini štetu nekome, može oštećenom štetu namiriti i s njime se pomiriti. Šteta se može namiriti, sve se može popraviti i ispraviti, samo čast žene kada se upropasti i nikada se više ne može povratiti, kao što se ne može povratiti mrtvac kada umre i drvo kada sagori. يمشي على غير هدى يتباهى ženska čast je ogledalo na kome se svaki trun vidi. Ona je poput prozirne čaše na kojoj se svaka mrlja vidi. Ako se čaša razbije, ne može se više sastaviti. A ako se sastavi, pukotina se jasno vidi i svjedoči o šteti koja je nastala. Molimo Allaha za oprost i nama i vama i svim muslimanima od svakog grijeha, pa i vi tražite oprosta od njega a u istinu je on, onaj koji puno prašta, milosti. نعمة الإيمان من كبرى النعم فيها نظى كلما كلما كلما كلما هذه الأرض مهاد Studio Sabin Zenica vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba, iz života tabina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnih programa te crtanih filmova za najmlađe.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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم ۖ وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر دعاء سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم دونه أولياء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 لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله آه، لكل باب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ۖ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Kaže Allah žele šanom u svojoj plemenitoj knjizi O ljudi, bojte se vašeg gospodara koji vas je od jednog čovjeka stvorio a od njega i drugu njegovu, a zatim od njih dvoje mnoge ljude i mnoge žene volio, bolje se Allaha čim imenom jedni drugi dozivate i rodinske veze nekidajte i znajte da Allah Želešanu dobro zna ono što vi radite. Bojte se Allaha Želešanu istinski kako to treba i nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani. O vjernici govorite samo istinu. Allah će vam djela vaša priznati i grijeh vam prostiti Ako bude pokoran Allahu Đelešanu i slijedio njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, takav je pobjednik. Najbolji govor je govor Allaha Đelešanu. A najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najopasnije su nove stvari u vjeri, jer je svaka nova stvar u vjeri novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Dragi poštovane sestre, imajmo na umu da nam je Allah šanu dao najbolju hediju na dunjalku. Kada je i hedija i hedaja. To je uputa, to je ova plenenta vjera, to je ovaj pleneniti din, to je ova čista vjera, ovaj islam. Nema bolje blagodati na dunjalku. Zato budimo Allahu zahvalni što vas je odabrao 6 milijardi ljudi koliko ima činova, ne znamo koliko je, samo Allah ima broj zna, da pripadate vjeri islamu i da se zovete muslimanke. To je veliki Allahov dar i na tome čovjek, kad kažemo čovjek mislimo i na čovjeka i na ženu, moraju biti zahvalni Allah.